rožu dārzā. Tomēr es īsti nezinu, kā lai uzraksta Benkam. Mans piedzīvojums nelīdzinās nekam, ko būtu piedzīvojis kāds cits. Un es nezinu, kādiem vārdiem visu aprakstīt, lai Benka patiešām saprastu. Es prātoju kādu vārdu lietot, bet tādu neatradu. Varbūt varētu rakstīt, ar mani ir noticis viss neticamākais bet Benk tik un tā neuzzinās, kāda ir dzīve šeit tāltālā zemē. Un man vajadzēja sūtīt viņam vismaz duci pudeļi, lai izstāstītu visu par savu tēvu karali un viņa rožu dārzu un jumjumu un savu skaisto balto miramisi un cietsirdīgo bruņinieku svešajā zemē. Nē, nemūžam es nespējuši pastāstīt visu, ko esmu piedzīvojis. Jau pirmajā dienā mans tēvs karalis aizveda man uz savu rožu dārzu. Bija vakars, un kokos zuzēja vējš. Kad mēs gājām uz roždārs, es dzirdēju to savādo mūziku, kas skanēja tā, it kā vienlaikus spēlētu tūkstošiem stikla zvaniņu. Mūzika skanēja tik klusi un tomēr tik stipri, kas ir cietrīsējās to izdzirdot. Vai dzirdi manas sudraba papeles? Mans tēvs karalis jautāja. Kamēr mēs gājām, viņš paņēma mani aiz rokas. Krustmāte Ēdla un tēvots Sikstens nekad neņēma man aiz rokas. Nekad agrāk mani neviens nebija ņēmis aiz rokas. Un tāpēc man tik ļoti patika tā iet pie rokas savam tēvam karalim. Lai gan patiesībā es biju tam par lielu. Apkārt rožu dārzam bija augsts akmens mūris. Mans tēvs karalis atvēra mazus vārtiņus, un mēs iegājām dārzā. Reiz Ļoti sen man atļāva aizbraukt Benkam līdzi uz viņu vasaras māju šērās, Vaksholmā, un mēs sēdējām pie kāda klīnas bluķa un makšķerējām tieši to brīdi, kad saule laidās uz riet. Debesis bija pilnīgi sarkans, un ūdens bija tik rāms. Tas bija laiks, kad ziedēja ērkšķrozes, un pie paša klīnas bluķa auga ļoti daudz ērkšķrožu. Un tālu projām viņa pus līča varan skaļi kūkoja dzegūzi. Es klusībā nodomāju, ka par šo nav nekā skaistāk uz pasaules. Ne jau dzēgūs, saprotams, jo to es neredzēju, bet tās kūkošana vērta visu apkārtni daudz skaistāku nekā citkārt. Tik dumšas nebija, lai par to ieminētos benkam, bet visu laiku klusībā domāju, šis ir viss skaistākais uz pasaules bet toreiz es vēl nebiju redzējis sava tēva karaļa rožu dārzu. Es nebiju redzējis viņa rozes. Visas viņas skaistās, skaistās rozes, kas straumēm plūda pretī, vai ir viņa baltās lillijas, ka tā šūpojās vējā. Es nebiju redzējis viņa papils, kam lapas bija no sudraba un kas auga tik augstu pret debesīm, ka vakaram iestājoties to galotnēs iedegās zvaigznes. Es nebiju redzējis viņu baltos putnus, kas laidās cauri rožu dārzam, un vēl nekad es nebiju dzirdējis kaut ko līdzīgu putnu dziesmai vai mūzikai, ko spēlēja sudraba papeļu lapas. Nekad neviens nav dzirdējis un redzējis kaut ko tik skaistu, ko dzirdēju un redzēju es sava tēva karaļu rožu dārzā. Es stāvēju rāmi un turēju savu tēva karaļa roku. Es gribēju just, ka viņš ir šeit. Es gribēju just, ka viņš ir šeit, jo visu šo skaistumu it kā nemaz nebija iespējams pārdzīvot vienam pašam. Un mans tēvs karalis noglāstīs manu vaigu jautāja. Mio, manu mio, vai tev patīk mans rožu dārs? Es nespēju atbildēt, jo jutos tik savādi, it kā man uzmāktos skumjas lai gan es it nemaz nebiju skumīgs, gluži otrādi. Es gribēju pateikt savam tēvam, karalim, lai viņš nedomā, ka es skumstu, bet iekams es pagūvu kaut ko sacīt. Viņš teica, tas ir labi, ka tu esi priecīgs. Esi tāds arī turpmāk, mīo, manu mīo. Pēc tam viņš aizgāja aprunāties ar savu rožu dārz dārznieku, kas tur stāvēja un gaidīja. Un es skraidīju apkārt savā notabā un skatījos, No visa šīs skaistumas gandrīz vai aprēbu. Bija tāda sajūta, it kā es būtu sadzēries limonādi. Manas kājas bija tik priecīgas un nespēja nostāvēt mierā, un manas rokas jutās ļoti stipras. Es vēlējos, kaut šeit būtu benk, lai es varētu viņu skauties, un, protams, pa jokam. Jā, es vēlējos, kaut šeit būtu benka, jo es vēlējos dalīties visā, kas ir man apkārt ar kādu, kurš būtu manā vecumā. Bet benka nabadziņš droši vien tagad ir Tēgnera parkā, un tur puš vējš, un kā parasti līst, un ir tumšs un drūmi. Un pašlaik viņš droši vien jau zina, kas man pazudis, un prāto, kur es varēju palikt, un vai viņš man vēl kādreiz redzēs. Nabaga Benk. Mums kopā bija tik jautri, Benkam un man. Un staigādams pa savu tēva karaļa rožu dārzu, es sāku pēc viņa ilgoties. No visa vecā pagājušā viņš bija vienīgais, kuru man pietrūka. Patiešām, Nebija neviena cilvēka, kur man trūktu. Jā, varbūt krustmāts Lundīnas, jo viņa allaži izturējās tik mīļi pret mani. Tomēr visvairāk es domāju par Benku. Un kādu brīdi klusēdams gāju savā nodabā pa šauro līkloču taciņu roždārzā un jūtu, ka limonādi it kā izplūst no manis. Un es mazliet noskumu un nokāru galvu. Te piepiešies ieprātojos pacelt acis un uz celiņa manā priekšā stāvēja. Jā, es gandrīz vai nodomāju, ka tas ir Benka. Tomēr tas nebija viņš. Tas bija jumjums. Lai gan es, protams, nezināju, ka tas ir jumjums. Tur stāvēja zēns, un viņam bija tādi paši tumši brūni mati kā Benkam un tādas pašas brūnas acis. Kas tu esi? Es vaicāju. Es esmu jumjums, viņš atbildēja. Un tad es ieraudzīju, ka viņš tomēr nav gluži līdzīgs Benkam. Jumjums izskatījās nopietnāks un laipnāks nekā Benka. Protams, arī Benka bija laipns, un apmēram tāds kā es, nu tā, mazliet tomēr arī tāds, ar kuru dažreiz var izkauties. Kādu brīdi jau varēja dusmoties, lai pēc tam, protams, atkal salapt. Bet ar jumjumu gan it nemaz nevarēja kauties. Tam viņš bija it kā par laipnu Vai gribi zināt, kā mani sauc? Es jautāju. Mani sauc par Busi. Nē, nav tiesa. Mani sauc par Mio. Es jau zinu, ka tevi sauc par Mio. Jum jums atbildēja. Mūsu kungs karalis ir izsūtījis vēsti pa visu valsti, ka Mio ir pārnācis mājās. Nu, padomā vien! Tik priecīgs bija mans tēvs karalis par to, ka atradis mani, un viņam vajadzēja to pavēstīt tuvu un tālu, No viņa puses tas gan bija mazliet bērnišķīgi, tomēr izdzirdis to, es kļuvu ļoti priecīgs. Vai tev ir tēvs jumjum? Es vaicāju un cerējumu, vēlējos kaut tā būtu, jo es pats tik ilgi biju dzīvojis bez tēva, ka zināju, cik tas ir bēdīgi. Zināms, ka man ir tēvs, jumjums atteica. Mūsu kunga karaļa dārznieks rožu dārzā ir mans tēvs. Vai gribi nākt un paskatīties, kur es dzīvoju? Es atteicu, ka gribu un viņš aizskrēja pa līklokču taciņu uz rožu dārza attālāko stūri. Tur atradās maza balta mājiņa ar salmu jumtu. Tieši tāda mājiņa, kādas ir sastopamas pasakās. Jumts un sienas bija noaugušas ar tik daudz rozēm, ka pašu māju tik tikko varēja saredzēt. Logi bija vaļā un balti putni laidās iekšā un ārā, kā tiem gribējās. Pie vienas gala sienas stāvēja galds un solis, un garā rindā bišu strop ar bitēm, kas sanēja rozēs. Un visapkārt auga lieli rožu krūmi un papels un vītoli ar sudraba lapām. Un no virtuves kāds sauca Jum jum! Vai neesi aizmirs nākt vakariņās? Saucēja bija jum juma māte. Iznākus uz sliekšņa viņa stāvēja un smējās. Un tad es ieraudzīju, ka viņu uz mata līdzinās krustmātei Lundīnai. Varbūt bija tikai mazliet skaistāk un viņas apaļojos vaigos bija uz mata tādas pašas bedrītes, kā krustmātei Lundīnei. Viņa saņēma man uz zodu, uz matu kā krustmāta Lundīna toreiz sacīdama ar dievu, ar dievu būvu Vilhelmu Ulsonu, bet jumjuma māte, viņa teica, labdien, labdien, Mio, vai tu vēlies paēst vakariņas kopā ar jumjumu? Jā, paldies, es atteicu, ja tas nav pārāk liels apgrūtinājums. Viņa sacīja, ka tas nesot nekāds apgrūtinājums. Mēs ar jumjum apsēdāmies pie galda mājas galā, un viņa māte iznesa lielu šķīvi ar pankūkām un dārza zemeņa ievārījumu un pienu, un mēs ēdām, jumjums un es, kamēr vai plīsām un skatījāmies viens uz otru un smējāmies. Es biju tik priecīgs, ka uz pasaules ir jumjums. Atlidoja viens no baltajiem putniem un paķēra no man šķīvi pankūkas gabalu. Un tad mēs ar jumjumu smējāmies vēl vairāk. Tieši to brīdi nāca mans tēvs Karels ar rožu dārza dārznieku, kas bija jumjuma tēvs, un piepiešies maķinīt nobijos. Vai tik manam tēvam Karelim patiks, ka es te sēžu un ēdu un tik skaļi smejos? Jo toreiz es vēl nezināju, cik labs ir mans tēvs Karelis, un cik ļoti viņš mani mīl, lai ko es darītu un cik ļoti labprāt viņš vēlas, lai es smietos. Ieraudzījis mani, mans tēvs karalis apstājās, Mijā, manu mijā, tu sēdi te un smejies. Viņš sacīja, jā, piedod, es teicu, jo domāju, ka varbūt manam tēvam, tāpat kā tēvocim Sikstenam un krustmātei ēdlē nepatīk, ka tik skaļi smejas. Smejies biežāk. Mans tēvs karalis sacīja, tad pagriezies pret roždārs dārznieku pasacīja kaut ko lielisku. Man patīk putnu dziesmas, viņš teica. Man patīk manu sudraba papeļu mūzika bet visvairāk man patīk klausīties, kā rožu dārzā smejas mans dēls. Tad es pirmoreiz sapratu, ka man nekad nevajadzēs baidīties no sava tēva karaļa. Lai ko es darītu, viņš vienmēr lūkosies manī ar tik mīļām acīm kā pašlaik, kad viņš stāvēja, uzlicis roku uz savu dārznieku pleca un ap viņu laidalējās baltie putni. Un to sapratu, es kļuvu daudz priecīgāks nekā jebkad biju bijis savā mūžā. Es biju tik priecīgs, ka man uznāca pavisam nevaldām smiekli. Es atmetu galvu un smējos tā, ka putni gan arī zvaigs savijās. Jum jums laikam domāja, ka es joprojām smējos par putnu, kas bija pakāpis pankūkas gabalu no manas šķīvi, un arī viņš iesmējās vēl skaļāk, un to darīja arī mans tēvs karalis un jumjuma tēvs un māte. Es nezinu, par ko smējās viņi. Es zinu tikai to, Pats es smējos par to, ka man ir tāds tēvs karalis. Kad bijām pēduši jumjums un es, mēs metāmies skriet par rožu dārzu, puliņojām zālē un spēlējām aiz rožu krūmiem paslēpes. Tur bija tik daudz slēptuvju. Ja Tegnera parkā būtu bijusi kaut desmitā daļa tādu slēptuvju, arī tad mēs ar Benku būtu priecājušies. Es domāju, Benka būtu priecājies. Skaidrs, ka man nekad vairs nevajadzēs Tegnera parkā meklēt slēptuvs. Nolēdās krēslu. Par visu roždārzu noklājās zila mīksta dūmaka. Baltie putni apklus un uzmeklēja savas līgzdas. Apklus arī sudraba papels. Roždārzā iestājās pilnīgs klusums. Bet visaugstākā sudraba papeles galotnē tupēja liels, melns, vientuļš putns un dziedāja. Viņš dziedāja skaistāk par visiem baltajiem putniem kopā, un man likās, viņš dzied tieši man. Tomēr es negribēju klausīties viņā, jo putna dziesma darīja sāpes. Nu nāk vakars un nakts, jums jums teica, man jāiet mājās. Nē, nē, es lūdzu, es negribu palikt viens ar šo savādo dziesmu. Jum, jum, kas tas ir? Es jautāju rādītams uz melno putnu. Es nezinu, jum jums atbildēja. Es mēdzu viņu saukt par raudu putnu, tāpēc vien, ka viņš ir tik melns, varbūt viņu sauc gluži citādi. Man viņš diezko viss nepatīk. Es sacīju. Man viņš patīk. Jum jums atbildēja. Raudu putnam ir tik mīļas acis. Ar labu nakti, Mio. Un to pateicis viņš aizskrēja. Tieši tobrīd nāca mans tēvs karalis Viņš saņēma manu plaukstu savējā, un cauri rožu dārzam mēs gājām uz mājām. Raudu putns turpināja dziedāt, bet, kad es turēju savu tēva karaļa roku, putna dziesma vairs nedarīja sāpes. Es vienīgi vēlējos kaut putnas dziedāt vēl, vēl un vēl. Pēdējais, ko es redzēju mums izējot pa vārtiem, bija tas, ka raudu putns savicināja savus platos melnos spārnus un uzlidoja taisni debesīs un es ieraudzīju, ka tur iemirdzējās trīs zvaigznes.